Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?